capti occasion por educigio. Mi iam diris plur foie che la revuo monato tre placias al mi, cae che mi opinias che gi meritas vastan apogon de la esperantista comunumo. De nove mi acertas tion, post ciam mi ricevis la numeron de Ionio du mil dudec uno, en gi oni povas legi tre interesa in articolo in en eleganta stilo kaj grafika aranjo play impresses min la intervjuo en la rubriko aktuale kun la flandra psikologo Raken Martens kiu reprezentas universalan esperanto asocion che unui ginta in kai unesco Li estas nepo de la iama UEA presidanto Gregor Martens. Al monato li estis intervjuita pri malagrabla temo, falsai novajoi, kiui nun tempe epidemietse discuras la mondon per la sociai retoi. Cai tamen, malgrau la dornezzo de la temo, oni legas lian consideroin cun sento de espero cae equilibro. Facte, li doctorigias cae preparas teson pri la maniero sin defendi contra tiui misinformoi. Ien quelcae sobre opinioi de la sagia iuna psicologo. Eblas treini homoin per iaspeza inoculado teorio quasi ia vaccino contra o mensoga e messagioi. Per spezzo de ludo, oni lernas pri la metodo e cae tecnicoi usatae de la creandoi de tiai messagioi. Treinado cae attentigado pri falsa novagioi estas necessai, cae oni devas constante actualigi la capablon de homoi percepti cae eviti ilin. Oni devas sen pague disconigi alla tuta mondo metodoin por sin defendi contra mensogoi en la reto. Homoi malcontenta e prisia vivo estas pli facile trafeblei per falsajoi. Homoi emas credi pritio, kio estas congrua cun iliei antauai opinioi cae vit punctoi. Tiu estas la criterio exemple lau quiu ordinare ili electas jurnalon quium ili ciutage emas legi. Pollucidio estas nun tempe tutmonda fenomeno, quiu malhelpas sobran analison de factoi. Oni devas educi homoen accepti cae pripensi contraoen opinioen ca informoen, se oni volas al preni sintenon proximan al prudento. La esperantista comunumo en havas homoen de plei diversai politicae flancoi, ca estas favora campo por practicado de toleremo, respectemo, cae malfermitezzo al contrauae vit punctoi, sen conflictoi. Fin leginte la interviuon, oni neeviteble ec pensas che la maltrantviliga fenomeno de falsae novajoi estas tamen lauta al voco alla homoi por plida educigio, por plida clerigio, cae sen dependa analis capablo mensogoi ciam ocasis en la historia de la Homaro. Ciam gi ocasas, trovidias mensoganto, quiu sen scrupule agas, cae auscultanto quiu sen criterie acceptas la mensogon. Estas eble crei defendoen contra o tia fenomeno per reeducicio. Dankon, doctoro Martens.